الله الرحمن الرحیم اگر چند یادتون باشد گفتیم که اصولیون از دو جهت اون افعالی رو که تکلیف بهشون تعلق میگیره در موردشون سخن گفتن یکی از جهت شرایط صحیح بودن تکلیف به اون فعل که اینو خوندیم بله دوم از جهت جهتی که این افعال بهش نسبت داده میشن آیا افعال عباده یا حق الله یا حق ال... شماره سی... المبحث الثانی المحكوم فيه من ناحیه الجهة التي يضاف الیها مبحث دوم این فصل محکوم فیه از زاویه اون جهتی که اون محکوم فیه یا فعل بهش نسبت داده میشه سيونه أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية إما أن يكون مقصود بها مصلحة عامة أو مصلحة خاصة فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع فالفعل هو حق الله تعالى وإن كان المقصود بها مصلحة خاصة فالفعل هو حق العبد وقد يجتمع في الفعل حق الله وحق العبد ويكون حق الله هو الغالب او حق العبد هو الغالب یه مقدمه کوچیکی میگه تقسیم بندی کرده افعالو به حق الله و حق العبد و اون افعالی که هم حق العبد و هم حق ال... هم حق الله و هم حق العباد درش هست و اون هم خودشو دو دسته تقسیم کرده اون فعلی که هم حق الله درش هست و هم حق بل عبد ولی حق الله درش غالبه یه فعلی هست هم حق الله درش هست هم حق العبد ولی حق العبد درش چیه؟ خب،, خب این تقسیم بندی خیلی برای یک فقیه ضروری هست دقت بکنید دقت داشته باشید که جاست این مقدمه رو گوشت شماره شماره شماره 39 میگه که افعال مکلفین که احکام شرعی بهشون تعلق میگیره یا اینکه مقصود از اون مصلحت عمومی است مقصود از اون فعل یا مسلحت خاص هست اگر مقصود از اون یک مسلحت مجتمع بود مصلحت عمومی بود اون موقع اون فعل حق کیه حق الله چون مسلحت عموم درشه بله اگر مقصود به اون فقط مصلحت خاص بود که اون فعل یعنی مسلحتی که به اون فعل مرتبط بود یا به اون شخص فقط مرتبط بود اینجا حق حق کیه بنده هست بله عباد هست و میگه که گاهی موقع گاهی موقع در یک فعل هم حق الله وجود داره و هم حق عبد و در این صورت گاهی حق الله غالبه و گاهی حق عبد غالبه حالا شماره چلم ابتدا بیاد حق الله رو توضیح بده که پس در حق الله هو, هو ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ولا يحق لأحد التنازل عنه أو الخروج عليه دقت داشته باشید بفرمایت حق الله آن است که تعلق داره به اون نفع عمومی و مختص هیچ کسی نیست و این حق برای کسی جایز نیست که این حق رو ساقط بکنه برای کسی جایز نیست شما آقا حق عبدو میتونی ساقط کنی مال تو رو شخصی دوزیده میتونی چیکار کنی گذشت کنی ولی خب این خب خودش بحث میکنه پس میفرماید حق الله آن است که نفع عمومی بهش تعلق داره نفع چی؟ عمومی و مختص به احدی نیست و این حق جایز نیست که کسی بیاد این حق رو چیکار بکنه ساقطش بکنه و کسی حق نداره که از این حق کنار بیاد یا از این حق خارج بشه وقد وجد بالاستقراء أن حقوق الله الخاصة هي ما يأتي میگه با استقراء با بررسی یافت شده است که حقوق خاصه الهی اون اموری هستند که در زیر میان اولا العبادات اینا جز حقوق الله اولا چیا العبادات المحضه عبادات محض منظوره الحجی والصلاة والحج والجهاد نحوها مانند إيمان مانند نماز حج جهاد و امثال اینا اینا عبادات محضه هستند آقا کسی میتونه اینا رو بیار ساقط بکنه نمیتونه از اینا کنار بیاد نه ثانيا العبادات التي فيها معنى المؤونة مثل صدقة الفطر نوع دوم که جز حق الله هستند اون عباداتی هستن که درشون معنای معونه هست مثل چی؟ مثل صدقت الفطر مانند صدقه فطر مانند چی؟ آقا کسی نمیتواند صدقه فطر رو ساقط بکنه حق الله چیه؟ ثانيا العبادات التي فيها معنى المؤونة الضرائب على الأرض العشرية وسماها الأصوليون مؤونة فيها معنى العبادة أما أن فيها معنى العبادة فلأن العشر المأخوذ يعني العشر المأخوذ هو زكاة الزرع الخارجي من الأرض و یصرف فی مصارف الزکات و هذه من مصالح العامه دقت داشته باشید نوع سوم اون ذرائبی هست که بر زمین عشریه گرفته میشه بر زمین چی؟ بله دقت داشته باشید و سماها الاصوليون این نوع سوم و اصولی ها چی میگن؟ معونتون فیها معنى العباده معونه یا همون هزینه و خرجی که درش معنای چه هست؟ معنای عبادت هست از چه زاویه در اینا معنای عبادت هست؟ اما ان فیها معنى العباده فلأن العشر المأخوذ هو زكاة الزرع الخارج من الأرض ويصرف في مصارف الزكاة و هذه من المصالح العامه میگه زیرا این عشری که یا یک دهمی که از زکات کشته گرفته میشه زیرا این یک دهمی که گرفته می شود از زکات کشته فلان العشر المأخوذ هو زکات الزرع الخارج من الارض این عشر که گرفته شده است زکات زرع هست زکات کش، کشته هست زکات کشاورزی هست که از زمین خارج شده و چه جایی مصرف میشه در مصارف زکات اون هشت گروهی که در قرآن کریم اومده که آقا صدقه برای زکات برای فقراء انما الصدقات للفقراء مساکین اونایی که جمع میکنن ابن سبیل فی سبیل الله باله و الى آخر و هذه من المصالح العامه میگه این از مصالح چه هست عامه هست آقا این مصرف جایی که زکات مصرف میشه از چیا هست از مصلحت های شخصی خاصه یا عمومی عمومه رابعا الضرائب على الارض الخراجیه پس اون ذریبه ای که اون چیزی که از زمین اشری گرفته میشد یک دهم حالا اون زراعیبی که از چه گرفته میشه مالیاتی که از زمین خراجی گرفته میشه خب دقت داشته باشید زمین خراجی چی است و هی الارض التي تترك بيد اصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها فتفرز عليها ضريبة معينة كما حدث في أرض العراق والشام ويصرف هذا الوارد في المصالح العامة للدولة الإسلامية دقت داشته باشید دوستان عزیز میگن اون نوع پنجمی که جزو حق الله هست اون مالیات یا اون ضریبه هست که بر زمین خراجی گرفته میشه زمین عشری بود همین زمینی که دست ما مسلمان های یه زمینی هست بهش میگن زمین خراجی اون چه زمینی هست میگه اون زمینی هست که در دست صاحبان غیر مسلمانش بعد از این که مسلمانان اون اومدن فتح کردن دست صاحبان غیر مسلمانش باقی میمونه الان فتح شده ولی در دست همون صاحبان غیر مسلمانش باقی میمونه اینجا میاد یک مالیات مشخصی برش تعیین میکنند یک ذریبه مشخصی میاد برش چیکار میکنند تعیین میکنند خب این هم جز حق الله نمیشه اینو اسقاطش کرد نمیشه کسی بیاد اینو چیکار بکنه ساقطش بکنه همانطور که میگه در زمین های عراق و شام همین کار رو کردن مسلمان ها زمانی که اینا رو فتح کردند خب گفتن خودتون روی اینا کار کنید ولی این مقدار رو به ما بله بگه زیرا اون چیزی که از این راه از زمین خراجی به دست میاد در مسلحت های عمومی دولت اسلامی مصرف میشه پس شد جزء آم مسلحتی عمومی است دیگه این شد جز حقوق الله خامسا عقوبات کاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة وهي الحدود پنجمین امری یا مسئله که جز حقوق الله اون عقوبات کاملی هستند که فقط معنای عقوبت رو دارند مانند حدود الهی آقا کسی اومد دزدی کرد حدش اینه که دست قطع بشه به عنوان مثال خب این جز حق الله چون این یک عقوبت کامله از این دست قط هدف چی بوده است فقط هدف عقوبت بوده است پس این هم جز حقوق چیه حقوق الله چون مصلحت عمومی درش هست چون امنیت ال آخر مثل حد زنا مانند حد زنا و حد شرب و حد شراب خوردن و حد سرقه حد دوزی وحد قطاع الطريق وحد راح راهزنات فهذه العقوبات شرعت لمصلحة المجتمع بيجي إن عقوبتها براي مصلحة مصلحت جامعه مشروع شده پس کسی نمیتونه دینا رو چکار بکنه؟ ساقط بکنه سادسا نه هشت نمونه آورده ششمیش کدوم هست؟ عقوبات قاصره و هی حرمان القاتل من الارث عقوبات قاصره آقا یعنی این یک عقوبت کاملی نیست یک عقوبت کاملی نیست یه عقوبت کوتاه بندیش کردن مانند چه؟ محروم کردن قاتل از ارث قبلا اینو خوندیم که اگر شخص مورس خودش رو بکشه از ارسی میشه پس در این یک عقوبت این یک چه هست؟ خب شد از حقوق الله صابعا عقوبات فيها معنى العباده یه سری عقوباتی هست درشون معنای عبادت وجود داره ببینید سه نوع عقوبت آورد عقوبت کامله مثل حدود عقوبت ناقص مانند محروم کردن قاتل است ارث عقوبت هایی که درشون معنای عبادت هست یعنی چی خودش میگه یعنی چی و هی الکفارات عقوبتی که درش معنای عبادت هست کفاره ها هستند فهذه عقوبات لانها جزاء على معصیته چرا به اینا میگن عقوبت به خاطری که طرف گناهی کرده تا این کارو انجام میده در کفاره شخص یه معصیتی کرده که این کفاره برش بیاد پس از این زاویه بهش میگن چی؟ عقوبت شخص اومده زهار کرده اومده آقا سوگند خورده اومده کارایی که برشون کفارت بیاد فهذه عقوبات لانها جزاء على معصیت میگه اینا عقوبت هستن به خاطر اینکه جزای بر گناه هستن شخص گناهی کرده که این کفاره برش اومده و فیها معنى العباده اما در این عقوبت معنا عبادت وجود داره چطور میگه لانها تؤدى بما هو عبادتون من صوم او صدقه او تحرير رقبه میگه زیرا این عقوبت عبادته این عقوبت چیه یا روزه هست یا صدقه هست یا آزاد کردن برد است شخص زهار کرده گفته آقا زن من مانند مادر مانند پشت مادر خب این آقا باید کفاره بده زنش با این لفظ طلاق نیست ولی این کفاره اون عقوبتی است که درش معنا عبادت هست چون گناهی کرده این کفاره سرش اومده پس شد عقوبت چون با روزه گرفتن و صدقه دادن و نه طلاق نمیشه بله مادرش محرمه ولی این زهاره دیگه بهش میگن زهار بهش نمیگن طلاق در قرآن اومده این بحث انشالله در فقه اینو خواهید خوند بحث زهار رو پس هفت اون عقوباتی که درشون معنای چه هست میگه عقوبت به این خاطر بهش میگن که جزای بر گناهه معنای عبادت درش هست زیرا ادا میشه به وسیله عبادت به وسیله چه؟ مانند روزه صدقه یا آزاد کردن برده یا آزاد کردن پس کفاره ها هم جز حقوق الله هم جز یا ثامنا حق قائم بنفسه إيه، لم يتعلق بذمة المكلف وإنما وجب هذا الحق بذاته وابتداء لله تعالى وهو خمس الغنائم وما يستخرج من معادن وما يستخرج من معادن وكنوز الأرض هشتمین نوع كجزء حقوق الله حاس حقی است که قائم به يعني است یعنی چی یعنی تعلق مثل نماز نیست مثل روزه نیست تعلق به ذمه مکلف نداره میگه این حق واجب شده به ذاتهی و ابتداعا برای الله متعال برای کی؟ و این حق قائم به نفس چه مانند یک پنجم غنیمت یک پنجم کی؟ و آنچه که از معدنها به دست میاد یا از کنز از گنج به دست میاد اینها <coughs> دقت داشته باشید نه تا چیز بودند که به حقوق خاص الهی شدند میگه با استقرا به این نتیجه رسیده ایم که حقوق خاص الهی در موارد زیرند یک عبادات محض مانند نواز و روزه عباداتی که درشون معنای معونه هست مانند صدقه فطر زریبه بر زمین عشری همین زمین های خودمون زریبه بر زمین خراجی اون زمین که دست غیر مسلمینه بعد از فتح میمونه عقوباتی که عقوبات کامل مانند حدود عقوبات کامل که همون حدود هستن عقوبات قاصره مانند حرمان قاتل محروم بودن قاتل است ارث عقوباتی که درشون معنای عبادت هست و اونا کفاره ها هستن و نهم حقی قائم به نفس یعنی حقی که تعلق به ذمه مکلف ندارد که همون خمس بود و اونچه که از معدن و کنس استخراج میشد بله بله نظر خود انسان جز حقوق میکنه خود چلو حق العبد نه چیزی نمد و اما حق الخالص للعبد فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد ومثاله سائر الحقوق المالية للأفراد كذمان المطلفات واستيفاء الديون والديه وهذا الحق يكون الخيار في استيفائه إلى المكلف نفسه فإن شاء أسقطه وإن شاء استوفاه بيجي حق عبد یا حق خالص بنده آن است که مقصود از آن مسلحت خاص برای فرد هست مانند تمام این حقوق مالی برای افراد حقوق مالی افراد جزء همین حق خالص بنده هستند مانند زمانت کردن اون چیزی که تلف شده دادن وام ها به شکل کامل و دیه میگه این حق خود بنده در این که اینو بگیره چه داره اختیار داره اختیار این نوع حق در دست کیه؟ مکلفه اگر خواست اینو ساقط میکنه و اگر خواست اینو کامل ازش میگیره چون این جزء حق الهی نیست شما این شخصی رو وام دادی میتونی چیکارش کنی میتونی ببخش بله پس حق بنده همون چیزی است که حق مصلحت خاص هست مصلحت عمومی نیست و در حق خالص بنده شخص حق داره که اون حقشو ساقط بکنه و حق داره که اون حقشو بگیره چل دو مجتمع فی حقا و حق الله فیه غالب اون افعالی که هم حق الله درش هست و هم حق عبد اما حق الله درش چیه غالبة ومثاله حد القصد وفي ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيه من ردع المجرمين وصيانة الأعراض فكانت هذه العقوبة من حق الله بهذا المعنى مانند تهمت دقت داشته باشید مانند چی؟ تهمت آغا کسی رو تهمت زدند اینجا هم حق الله درش هست و هم خب میگه در, در ترتیب عقوبت بر این جریمه دلیلی که بر این جریمه عقوبت اومده مصلحت عمومی وجود داره چرا؟ چون اگر حد اجرا بشه دیگه مجرمین چیکار میکنند؟ دست میکشند ها؟ دزدی دزدی به چی بود حقوق الله بود نه درسته ولی جز عقوبات قبله بود جز عقوبات چی بود خب حالا دقت کنید آنچه که جمع شده است در آن دو حق و حق الله درش غالب هست مثالش حد تهمتی حد چیه؟ میگه در ترتیب عقوبت بر این جریمه مصلحت عمومی وجود داره زیرا مجرمین از دست از این کارشون چیکار میکنن دست میکشن و آبرو محفوظ میمانه در نتیجه این عقوبت از حقوق چیه از حقوق الله از این جهت از این جهت که مصلحت عمومی درش هست آبروها محفوظ میمانند پس شد مصلحت عمومی و من جهت اخرى و از جهت دیگر فإن هذه العقوبة مصلحت خاصة للمقصوف از جهت دیگر در این عقوبت مصلحت خاص هم برای وجود داره برای اونی که تهمت زده شده اذ فيها اظهار لشرفه و ودفع العار عنه فکان هذه العقوبه حق للعبد بهذه هذه الجهه این عقوبت مسلحت خاصه برای اون شخصی است که تهمت زده شده است زیرا این عقوبت که اجرا شد شرف و افت این آقا ظاهر میشه اون آر و ننگی که برش وارد شده دفع میشه پس این عقوبت حق بنده است از این زاویه از چه زاویه ای؟ پس این شد از اون فعل هایی که هم حق الله درش هست و هم حقی کی بله الا ان حق الله تعالی هو الغالب بگه ولی در این مسئله در حد تهمت حق الله غالبه ولهذا لا يجوز للمقذوف اسقاط الحد عن القاذف به این جهت است که بگه مقذوف نمیتواند حد رو ساقط بکنه یعنی آقا بعد از این که اینا اومدن نزد قاضی اثبات شد که بهش تهمت زده خب باید حد زده بشه آیا اونی که تهمت زده شده میتونه به قاضی بگه که من حقم بخشیدم دیگه اینو حد نزدید میگه نه چرا چون میگه این جزء حق الله و حق العبد هست و حق الله غالبه لذا به این جهت بنده نمیتونه این حق رو چکار کنه ساقتش بکنه اما 43 مجتمع فی حقان و حق العبد فیه غالب اون فعلی که حق الله و حق العبد درش جمعند ولی حق عبد چی درش؟ غالبه و مثاله القصاص من القاتل العمدی مثالش قصاص از قاتل قتل عمده فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن وهذا كله من المصلحة العامة فيكون بهذا الاعتبار حقا لله تعالى بقدر قصاص زندگانی مردم محفوظ میمونه امنیت محفوظ میمونه و تمام اینها اینی که زندگی مردم در امان میشه امنیت حاصل میشه اینا از مسلحت های عمومیه در نتیجه از این جهت جزوه حق الله ومن جهة أخرى ومن جهة ديجار, ديجار يحقق, يحقق القصاص مصلحة خاصة للفرد هي شفاء صدور أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل فيكون بهذا الاعتبار حقا للعبد بيجي أزهتي ديجار قصاص مصلحتي مخصوصة بالشخص محقق بيكونه و مصلحة فرد چیه؟ ها؟ سینه أولياء قتيل أولياء مقتول شفا حاصل میکنه اون خشمی که دارن از بین میره اون کینه که نسبت به قاتل دارند از بین میره از این جهت میگه حق بنده هست حق چه هست ولی و حق العبد هو الغالب فی القصاص ولی حق بنده در قصاص غالبه ومن ثم كان للولي القتيل لولي القتيل أن يعفو عن القاتل أو يكتفي بأخذ العوض منه میگه از این جهت است یا به بدین خاطر است که ولی مقتول ولی قتیل میتواند که از قاتل عفو کنه آه میتونه چیکار بکنه قصاص اجرا نشه چون حق خودش غالبه یا اینکه میتونه بیاد یک عوضی ازش بگیره پول ازش بگیره چیزی ازش بگیره دیه بگیره بله پس در مبحث ثانی شماره 39 بحث حق الله توضیح داد حق العبد توضیح داد اون چرا که حق العبد و حق حق الله درش جمع بودن و حق یکی از این دوتا غالب بود اینا رو به خوبی توضیح داد موفق و مؤید باشید